ད�ྲ ཛགར ཁཟོ ཚད� དསས ཤས རྱང ཕི རེ རེ རེ རྱེ རེ རེ རེ རེ ར ེ ར ེ ང ེེེེེིུ ॿुधायो में इज़त पियो करे की वॾो माण्हू पंहिंजे नंढे खे प्यार थींदो आहे सर इहा पियो करे मगर हिनजी तबियत आहे हिनजी रहत न पई कई हिकिड़े दफ़े ईअं कीअं तयार थींदो तोसां परे चयो ॿी हाणे हिन ॻाल्हाए थी शुरूआत में थी रहे त चङो घुमाई वरी कंहिंजो चुके सां वरी हिन तयार थींदो तोसां खां परे सां परे ॾिस त न पियो सुञाणे पियो मुसला हुयो धीरे धीरे ರಿಸರ್ವ್ ಗಣಮತಲ್ಲ तकलीफ़ सां खां हर हिकु रस्ते तां माण्हू वठी अलाए किथे पहुची सघे हल जे मसाइल में ॾिसो अॼु दौर जा हल बसि गंज जेको किरात इमाम जे पुठियां न पढ़े त निमाज़ न थी जेको रफ़े न करे निमाज़ न थी जेको आमिन जे बैल करे निमाज़ न थी जहिड़े तरह सां जान छॾाए पंहिंजे मुस्तकीम खे गंदगी हरकतनि जिहाद सां सफ़ाई करे सघिजे थी न त एतिरो असांजे इस्लाम में इहे शयूं मखलूक थी वियूं आहिनि जिन जे इख़्तिलात खां बचणु ॾाढो मुश्किल जा माण्हू थिया न ॻाल्हायो छो त मुसलमान ॻाल्हाईंदो पंहिंजी नियत सां मुसलमान जी नियत में ख़र्चु कोन्हे पोइ हितां ग़लति फ़ाइदो वठंदा तशबो गिल कंहिं बि सूरत में चवणकार पियो थिए थी सघे थी सिधा शइ भले केतिरो बि मुस्तकी मुस्त रस्ते वारो हुजे मगर तशप हुननि खे छिके वेंदो उन क़ौम सां हशर हुननि जो जेकॾहिं हिते ख़राबु न हुजे हा त अलाह ताला इन तशप जे मसइले खे क़ुर जे हिन आयत सां बंदि न करे हा क्या ताईं तशप जो मसइलो बंदि थी वियो खे न आहे गैर क़ौम सां खे सुनत काटींदी आहे बसि मके जा मश मदीन जा किताब उन्हनि में जिन बि इस्लाम आंदो उहे त मुस्लमान थी विया जिन इस्लाम न आंदो क़ुर जो बि इनकार कयो उहे नथा चाहिनि त को तव्हांजो दीन मुनज़म हुजे तव्हांजी जमात मज़बूत हुजे तव्हांजी हुकूमत लश्कर वारी हुजे तव्हां तव्हांजी कुवत दुनिया में ज़ाहिर थिए नथा चाहिनि ऐं मक़सदु हुननि जो इहो आहे त तव्हांखे ईज़ा हुजे तव्हांजे नबीअ खे ईज़ा पहुचे अहिड़े क़िस्म जो जो तव्हां बि उहा सम्झो जेकर तव्हां हुननि जो इतबाह कंदो त एतिरो तव्हांखे छिके खणी वञी भला में छा रब तबारक ऐं मुशरकनि खां पुछंदो छा त कंहिंखे महसूस करे अलाह जी रहमत जंहिंखे पहुचे नबीअ जो इंतिखाब अलाह जी रहमत नबी जी ताबेदारी अलाह जी रहमत जंहिंखे नसीब सीखे थियण वारो हो ताला बयानूद कयो कौल ईअं ख़तमु थियो मनसूख कंदा आहियूं या हुनखे कंहिंजे कलब लाहे विसारे छॾींदा आहियूं छो इख़्तियार कई आहे सुवाल थो पैदा थी उहे नथा चाहिनि त को तव्हांजी जमात मज़बूत रहे ऐं अलाह तबारक मताला जो हुकुम तव्हां ॾे नाज़िल हुजे ऐं तव्हांजा माण्हू इन जा पूरी तरह दार हुजनि इहो रहमत जो इक़्त जेको रब तबारक मताला कयो इहो ख़ासि तव्हांजे लाइ अलॻि अलॻियो आहे हिन में रब तबारक मताला अंसार जे दिमाग़ में हिकिड़ो जेको फिक्र विहारे छॾियो हुयो मज़हब असांजो आहे उनखे टोड़े दिमाग़ साफ़ थो रखे मनसूख मज़हब जो असरु जेसि ताईं दिमाग़ में हूंदो तेसि ताईं मौजूदु मज़हब जी अहमियत न रहंदी इहो क़रान में आहे हिन लाइ अलॻि कुझु शयुनि आहे त तब्दील कंदो आहे हुकुम जे तब्दील सां बि टोड़ियो वेंदो जीअं भाण जे बराबरि लिखी था हाणे ॾिसां माण्हू शादी कंदो इस्लाम ख़तम थी सालू रसूल कमाल ज़रूरु हंसार खे कार सम्झाई तव्हां खां बाद हलीफ़ केरु थींदो ख़िलाफ़त बि ज़रूरु नबूअत जे पुठियां ईंदी इहो हिकिड़ो बेजाइज़ साल हो जंहिं शइ जी ज़रूरत अलाह जो रसूल महसूसु करे अलाह हुन ज़रूरत खे बयानु करे साहिलीन जेके हिन वक़्तु नबी जा ताबेदार आहिनि इन्हनि जी जज़्बात इन्हनि जी हुब हीउ इरादो था कनि छा मुस्लमान बि अहिड़ो इरादो था कनि जीअं सवाल कनि तोखां पंज रसूल खां सवाल कयो वियो कुफर आहे त बदल कुफर ईमान जेको कुफर खे बदिले वठे ईमान जे ग़लतो सवालनि में हुननि जी दिली मना आई जंहिं दिली तमना खे पूरे करण जी कोशिश में आहिनि ॻाल्हि किताब चाहींदा आहिनि त मुस्लमाननि खे ईमान खां लाइ कुफर ते आणनि उन्हनि जे दिलनि में हसंदो आहे त उहा क़ौम जेका अॻे असांजो गेजू हूंदी हुई हर मामले में सुवाल जवाब में असांजा मुस्तक़िल थी अॼु उहा क़ौम मुस्तक़िल थी साहिब इल्म साहिब फज़ल बणिजी वई तंहिंसलमान ख़्यालु त हिननि ते कंहिं जी कावड़ हलियो जो हुननि खे मज़बूत करण जे लाइ हिकिड़ो किरदारु आहे जेको तयारु करिणो आहे अॼु बि असां सां इहा हालत आहे असां हिकिड़ी अहिड़ी गंदी क़ौम जे दरमियान अची विया आहियूं जेका अंग्रेज़नि जी औलाद आहे रूहनि जी औलाद आहे असां मुंहिंजो मुराद उहा जमात आहे जेका ओलमा ग्राम जी जमात आहे देवन जी जमात आहे तालीम जी जमात आहे ऐं ॿिया उन्हनि जा ताबेदार आहिनि इहे हिकिड़े अहिड़ी बुरी क़ौम जे चकर में अची विया आहियूं जो जीअं अंसार मदीन जाद जे चकर में आयल आहे ऐं अलाह ताला उन्हनि खे वार वार आज़ादु कयो उन नक्शे ते अलाह ताला इरादो कयो आहे त असां बि आज़ादु कयूं जेकॾहिं हिननि ॻाल्हियुनि ते गौर कयूं त जेके नथा क़ाइमु कनि जे मुक़ाबले में नमाज़नि जी पूॼा में ज़कात जो न ॾियण वियो हलियो इहो अंग्रेज़नि जी ताबेदारी में सूद खाइणु अंग्रेज़नि जी ताबेदारी में आराम जो ख़्यालु कोन हुयो वग़ैरह अंग्रेज़नि जी ताबेदारी में इन्हनि सभिनी तरह सां ऐं कानूनी सज़ा जंहिं शइ ते लॻंदी आहे उहो जंहिं जुर्म ते सज़ा कानूनी कान्हे पर जंहिं ते कानूनी सज़ा बि आहे उहा उनजी माना ई माना हिन में मुंहिंजो मक़सदु छा आहे सज़ा कान्हे पर वारे ते सज़ा मुक़ररु पई मतिलबु अंग्रेज़नि जो सज़ा मुक़ररु कंदासीं त माण्हू ज़ोर ॾींदा शर्म तरह सां मुस्लमाननि तंहिं वक़्त में न सम्झा त को इहे इन कानून खे राज करण जे लाइ सजा रखियल आहिनि छो त पोइ उन में माण्हू कोशिशि कंदो पंहिंजे बचाव जी बचाए वेंदा ऐं गुनाह थींदो रहंदो कहिड़ी कामयाबी थींदी जेको माण्हू बीहे माण्हू पढ़नि जमात में हुजनि कालू इहो ज़मीर यहूदी वराए नयूं थो कला जनत लमन कान हुजण हाणे यहूदी निसरी बीठा सिधो सां छो त इस्लाम दीन जे मुक़ाबले में थी विया अॻे ईअं कोन चवंदा हाणे सॼो लयत खोल जनत इलामन कान हूंदा नसारनि चयो लयत खोल जनत इलामन न त ऐं हुनखे खे क़बूल करो उन्हनि कुफुर कयो असां किरण खे ठाहियां मतिलबु इहो थियो वञे त हर हिकिड़ो माण्हू असांजे मुस्लमाननि में बि जेके फिरका इस्लाम जा आहिनि हर हिकिड़ो चवंदो आहे त असां आहियूं माना सभी शयुनि जो फ़ैसिलो कयो सतहतर कुमती अला सलाह थियो सभिनि फिरका कुलो फिनार लवाए इहो नबी शयुनि जो फ़ैसिलो आहे कुलो फिनार जो पर हाणे हिकिड़ा चवंदा आहिनि त ॿिया सभु जान में असां जनत में ॿिया सभु जान में रसिल बदल ॿाहतरि फतवाऊं थी वियूं टे फिरके जे मुतालिक़ ऐं फरमायूं हिल त उहो जेको मुंहिंजे सुनत ते हले ऐं मुंहिंजे तरीक़ेकार ते हले ईअं न फरमायूं क़रान ते हले ईअं न फरमायूं हदी जवाबु चङा हा ते हलण खां सवाइ छा आहे हदीज़ ते अमल खां सवाइ छा आहे पर न फरमायूं छाकाणि त क़रान शरीफ़ जी मञण वारो त ॿाहिरि त फिरको आहे हदीज़ शरीफ़ मञण वारो ॿाहिरि त आहे जेको क़ुर खे न मञे हदीज़ उहो जो माण्हू न आहे ऐं फातिहा जो फवाते जमो हाणे ॿिनि जाइनि ते जमो हणिजे लातिलाते फवाते किताब न बि सिंधी जो न फरमाए नबी जो तड़क बि कंहिं हद ताईं जवामिर कलिम में दाख़िल आहे पाण फरमंदो उथी त जवामिर कलिम मूंखे जाम कलम मिलिया आहिनि तड़क जेको हज़ूर सलाह कयो आहे उहो जवामिर कलिम में दाख़िल आहे फातिया हिकिड़ी जे हिकिड़ी फातिया बि न थी त पोइ सभु न थींदियूं इहे बि न फरमाइनि घणियूं नमाज़ूं उहे तॾहिं थींदियूं आहिनि जॾहिं हर हिकिड़ो माण्हू जुदा पढ़े हिकिड़ो नफ़िल थो पढ़े हिकिड़ो सुंदर थो पढ़े हिकिड़ो वर थो पढ़े हिकिड़ो अॻियां आहे आहे ॾिठो कंहिंजी चार हरकत आहे कंहिं बरकत आहे मस्जिदूं वीचार में हूंदियूं आहिनि त जमात वारा पढ़नि अकेलो अकेलो के पोइ आहिनि टे नमाज़ूं थियूं हिकु नमाज़ न आहे इहा जे लिहाज़ खां बि जुदा आहे कंहिंजी आहे कंहिंजी अदा आहे हाणे इहो न बि खाईंदा कीअं फरमाईंदा इहे निमाज़ूं सभु न थींदियूं ताईं हिकिड़ी ॿियनि पढ़ंदी फाटिया फाटिह लही वई ग़लति इहो न फरमाईंदो तरक जो वजह इहो ग़लति ई आहे हुते तरक जो वजह हो किफ़ायत जी वाहिद सां हिते तर्क जो वजह इहो आहे त ग़लति आहे ग़लति माना पहिरियों माना नबी साईं जन जी जेका सां जामियो पिया मानियो पिया जाम पंहिंजे अपराधनि खे मानियो आहे हिकिड़ी फातियाऊं घणी हुजनि हिकिड़ी नमाज़ उहा कीअं थिए माण्हू हिकिड़ो हुजे माना हिकिड़ो शख़्स पंहिंजी हिकिड़ी हिक पढ़े थो क़ुर शरीफ़ जे फैसिले सां सम्झ में आयो त जमात जी निमाज़ी आहे पंज हज़ार हुजनि या पंज लख हुजनि इमाम हिकिड़ो आहे त तॾहिं साईं जन फरमायो न फरमायो ला ला ला जीअं हिकु माण्हू खे घणी फाताहूं हूंदा आहिनि पहिरीं छो त निमाज़ हिकिड़ी आहे उहा त तहक़ीक़ी आहे हिकु माण्हू हिकु इमाम खे घणी हूंदा आहिनि पहिरियूं जमात खे फातिहाऊं हूंदा आहिनि पहिरियूं इन निमा जेकॾहिं हाणे जेके माना इहा कनि था त निमाज़ड़ीअ में फातिहाऊं घणियूं पढ़जनि पंज माण्हू हुजनि पंज हज़ार हुजनि फातिहाऊं पंज हज़ार थियनि त ॼण इहा हदीस ठाहे चुका हे पंहिंजे हाल जे मथां शिक ॿुधी बीठो आहे इहो मुस्तक़बुल हिन जे पेरनि में लॻंदो वेंदो दुरुस्त थींदो वेंदो तंहिं करे हिन खे मुस्तक़बुल जो फिक्र बि कोन्हे त सुभाणे छा थींदो उहा जमात जंहिं पाण खे अलाह जे हवाले कयो आहे हुनजा टई दौर बहितर गुज़रंदा ऐं उहो हवाले करणु हाल में थींदो आहे पोइ हुनजी माज़ी दागदार न हूंदी ऐं मुस्तक़बुल ख़तमु न जंहिं माण्हू पंहिंजे वजूद खे अलाह जे हवाले न कयो आहे उन माण्हू खे पिशेमानी ऐं ख़ौफ़ रहंदो पिशेमानी मालीअ ते ख़ौफ़ मुतफ़िल इब्राहिम अलाम जे दीन में ऐं हुनजे ताबेदारी में हज़ूर अंबर सलाह अथनि ताईं जेका तालीम इब्राहिम अलाम जी आहे जंहिंखे अलाह ताला फरमाए वक़्त में मिलत इब्राहिम हनीफ़ आहे हाल जी दुरुस्ती जी तालीम आहे तंहिं करे इन जमात खे हिनखे ख़ौफ़ हूंदो न पियो यरूद ऐं नसारा इन इन घर जा माण्हू आहिनि इन ख़ानदान जा माण्हू आहिनि जहालत जे मथां नखरो مستقل طرح ذاتی سمجھی لا يعلمون لا يعلمون کو و امی हर हिकिड़ो माण्हू अलाह ताला जी इबादत खां रोकण जो तरीक़ो इहो इख़्तियार कंदो उन्हनि जे मथां ऐं अहिड़े क़िस्म जो कंदा रहंदा जेके लायाल हूंदा आहिनि सिमरा उहे साॻी मज़हब जा माण्हू आहिनि जेके अॻे हूंदा हज़रत गुनू अल सलाम खां वठी सितारनि जा पूॼा पुराणो मुक़ाबिलो इब्राहिम अल सलाम सां हिननि जो पकड़ हूंदो इहे अञा अॻे आहिनि जे हू सारा इब्राहिम अल सलाम जे औलाद में थिया हुननि जो इब्राहिम अल सलाम सां मुक़ाबिलो हुयो जंहिं सां हज़रत इब्राहिम अल सलाम हिन वजह पथर समावात सां टकर कंदो हे अलॻि लाया अलमून में इहे आहिनि अजा जेके हूंदा आहिनि असुल हूंदा आहिनि जंहिं ते मुरक थींदो ॾिस खट जा पावा आहिनि असुल इंसानियत जा जुज़ा आहिनि हिकिड़ी मलकियत हिननि ॿिनि जुज़नि मां माण्हू ठहियो आहे मगर मलकियत ऐं हैवानियत हे पाण में لحاظ लिहाज़ सां ज़िद थी पिया तकद ऐं तलब ज़िद तंहिं करे मलकियत खे अहिड़ो तलब जेको मलकियत जे ख़िलाफ़ न हुजे क़बूल करायो खाधो पीतो माकुलात मशरू आहे मनकुहा लिबा मकान इहे शयूं गर्मी क़बूल करायूं सिर्फ़ु इन बुनियाद ते त जीअं हे हीअ तरक़ीब बाक़ी हराम खे छॾाए वियो जेको हक़ीक़ी अहिड़ो तरह मलकियत में हर शइ खां का बि शइ क़बूल न नालो इन खे इहा शइ क़बूल कराई वई त तूं इहो तलव क़बूल कर छा ॿधी थो नसल हलाल जे तरीक़े वरी हैवानियत खे ॻाल्हि क़बूल कराए वई जेको तनज़ो आहे मलकियत जो उहो रखे मलकियत सफ़ा खाधो न खाईंदी आहे तंहिं करे कंहिं वक़्तु खाधो हैवान खाए कंहिं वक़्तु न खाए आम हैवान वांगुरु न हुजे पोइ इन में इतदाल जे लाइ मलकियत इबादत क़बूल कई जेका हैवान खे करणी पई ऐं हैवान खे अदालत क़बूल करणी पई जेका मलकियत हुई वटि हुई कान का छो त ज़ुल्म थींदो न आहे त ॿिनि जुज़नि में ॿ जुज़ा अचे था गॾु जोड़ इंसान ठहियो आहे हिननि ॿिनि जुज़नि मां जंहिंमें हिकिड़ी अदालत आहे ॿी इबादत आहे अदालत सां जेके मसइला आहिनि से सेवी ॼणनि जा अजा अचेबा सां जेके मसइला तालुक रखंदा इंसान जा अजा अचेबा हिकिड़ा जुज़ा मलकीअ सां हैवानी रखंदा एतदाल न आणिबो त हैवानीत शींहं बगर बणिजी वेंदी मलकियत में एतदाल न आणिबो त एतिरी हालत थींदी जो खाधो पीतो बंदि थी वेंदो तंहिं करे एतदाल आंदो इहे ॿ जुज़ा कॾहिं कंहिं वक़्तु मूंसले जो उदर न सम्झो तंहिं करे اللہ من जो अला त हली जवाबु ॾिनो सही सुफ़ा हिबादत करणी आहे عبادت जो एतिराम कबो मसइल उसूली कोन्हे मसइल फुरी आहे पर उन मक़ाम जो جو लाज़म आहे हिन खां वधीक केरु ज़ाल आहे जो अलाह जी मस्जिद खां रोके ऐं हुनजे वैरान करण जी कोशिशि करे मां कंदमि थी वञण मथां इनकलाबात ज़माना में इहे मस्जिदूं वरी चकर हेठि गर्द हेठि अची वञनि जेके श्रंगारे मथां ज़ुल्म हेठि अची वञनि ज़ाहिर थी वञनि तंहिं करे मुस्लमाननि खे गैर मज़हब जे इबादत गाहनि जो एतिराम करणु घुरिजे त जीअं उहे बि पंहिंजनि पंहिंजनि मुल्कनि में मुस्लमाननि जे मज़हबी मर्कज़नि जो एतिराम कनि ऐं इहा शइ दस्त बुर्द ज़माने जेका हमेशह आज़ादु जॾहिं ॿियनि जे मज़हब जे मर्कज़नि जी हिफ़ाज़त रखबी ऐं उन्हनि जे मथां नंग रखबो लाज़मी तरह जवाब में ॿियनि जे तबियत में इहा ईंदी अलाह ताला फरमायो आहे तूं कूड़नि खे न ॻाल्हायो न त तव्हांजे सचे लाइ त माण्हुनि जे खे न ॻाल्हायो न त तव्हांजे सचनि अॻवाननि खे ॻाल्हायां अहिड़े तरह सां मराक जेके इबादत जा आहिनि हरकत न करियो हिन वक़्त में जेका असांजे हिन मुल्क में हरकत कई वई मस्जिद खे ॾाको वियो या के अहिड़े क़िस्म जूं हरकतूं इहे नसारनि जे पोइ लॻे हिकिड़ी क़ौम असांजे मुल्क में आहे जेका हुननि जे तरीक़े फैले थी इस्लाम जे नाले में उन्हनि जी असाज़त थी असांजी जमात जो फ़ैसिलो न हो हिंदुस्तान में जेका हरकत थी मस्जिद खे असुल ॻाल्हि असांखे जेतिरो क़दुरु मालूमात थी हर कंहिं ज़माने में हिंदुनि जो इबादत हितां पोइ मुस्लमाननि जे महिल में अची वियो हाणे पुराणे ज़माने जी ॻाल्हि आहे पोइ उनखे मुस्लमाननि जे काज़ ॾिनो हुजे ॿुधायो आहे त हाणे इन में पढ़ो अॻे मरीअ में सचो कंदा हुआ पुत्र करे रहंदा पोइ असां उन्हनि जूं जेके पुराणी मुसलमाननि जी गैरत खे असां ॾिठो आहे जॾहिं ईसाइनि जे लाइ नयूं नयूं गिरजाऊं ऐं बड़ियूं मंज़ूर थियनि थियूं ऐं उन्हनि खे वॾी वॾी ज़मीन ॾिनी थी वञे त तव्हां वॾी हिते पंहिंजा इबादतगार ठाहियो उन्हनि खे छा कयो अथनि जो पुराणनि टिकाणनि खे ड्राइनि था रयूर मुसलमान जी आहे जॾहिं त असांजे मुस्लमाननि में नई इबादत इबादतार ठाहिण जो अलाह जे रसूल जे दीन में को बि जवाबु कोन्हे मोकल न आहे ॾियनि जेका हुकूमतनि खे मोकल थी ॾिए उहा नसारनि जी आहे ज़ाल केतिरनि आहिनि हुनखे नए नए तरह जी इजाज़त ॾिनी आहे तौसी जी इजाज़त ॾिनी आहे हुनखे इमदाद न आहिनि हालांकि मुस्लमान खे इमदाद न आहे ॾियणो हेॾी वॾी ॻाल्हि आहे मतिलबु त पंहिंजे गाह जो एतिराम करियो तव्हां उन्हनि में ख़ौफ़ सां अंदरि वञो मथां हिननि खे कंहिं वक़्तु ज़माने जी दस्तु पकिड़े दुनिया ज़िलत हूंदी फिर आख़िरत में अज़ाब हूंदी खे तव्हां वारी न ॾियो ॻाल्हाईंदा जॾहिं इख़्तिलाफ़ थींदो आहे इस्लाम जो इख़्तिलाफ़ थी पियो पाण में हुयो तंहिं करे हिते अलाह ताला इबादत खे महफ़ूज़ करण जे लाइ महफ़ूज़ करण जे लाइ इहा ॻाल्हि ॿुधाई अलाह जी ऐं यूद में इहा ॻाल्हि हूंदी हुई जो हज़रत उज़ैर अलाम खे ख़ुदा जो पुटु चवनि था गंदा बातल क़ाइद अलाह रमज़ाए ऐं नसारनि ते हज़रत ईसा अलाम खे ख़ुदा जो पुटु चयो हज़रत उज़ैर खे हुननि पुटु चयो हालो तख़द अलाह वलद आहे जो अलाह पंहिंजो पुटु वरितो औलाद कई आहे सुभाणे अलाह पाक बंदो माफ़ी समाव करनि जंहिंजे आसमान ज़मीन सारी मिल्कियत आहे ज़रूरु पुटु पैदा करे त बि उथो करे पंहिंजे मिल्कियत मुंहिंजा पुटु धीउ थींदो आहे छा औलाद मिल्कियत न हूंदी आहे तंहिं करे इहो अकल जे ख़िलाफ़ आहे कोन्हे पुटु हुजे धीउ हुजे न्याणी हुजे या जेको बि मामिलो हुजे उहो ताबेदार थींदो आहे जो लकम ॾिजे कहिड़ी ज़रूरत आहे वस में आयण जी हुकुम कयईं अलाह ताला जो हुकुम आसमान में ज़मीन में नास आहे अरब ताला जो हर हुकुम जेको आहे उहो साबित आहे इहा ख़ुशूसियत आहे जो हुननि वलतियत जे मकान खे महफ़ूज़ करे उते इबादत कई हुनजी पूॼा कई यूदनि में इहा ग़लती हुई मक़सदु सही आहे त को ख़ासि मकान या को ख़ासि अहिड़ो आदमी जेको इन तरह सां रखियलु हुजे उन जी ताई करे पोइ अलाह जी इबादत कजे ऐं महाबत बणाइजे जा इबादत जी इहो ग़लति आहे इहो सुवाल करणु अहिड़े क़िस्म जो ग़लति आहे जीअं अंबिया क्राम खां अहिड़े क़िस्म जो सुवाल कजे त चङो भला तव्हां असांजे ख़ुदा ॻाल्हायो त असां सां ॻाल्हाए इबादत गाह साथ मुक़ररु करणो कंहिं इंसान जे अंदरि खे जॾहिं दावत ॾिबी तॾहिं केतिरियूं ॻाल्हियूं कंदा तव्हां हिते बातल बातिलके वारे खे दावत जॾहिं ॾींदो त उहो पंहिंजी कुफर जी ॻाल्हियूं शुरू करे ॾींदो हक़ जी दावत खे परेशान करण जे लाइ इहो हिकिड़ो पुराणो तरीक़ो आहे जॾहिं तव्हां बातल फिरके वारे माण्हू सां ॻाल्हाईंदो त हिकदमि पंहिंजे कुफर जी ॻाल्हियूं शुरू कंदो मतिलबु इहा तंहिंजे हक़ खे विसराए छॾे अलाह तबारक मताला तबारतूदनि जे इन क़िस्म जे सवालात खे ऐं रस्मनि खे ऐं रवाजनि खे ख़तमु करे छॾियो ऐं बशीर तुंहिंजे तबलीग जो तरीक़ो इहो हुजे बेफ़ुरमानी जी बसि इन सां जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हि कंदव त तव्हां सां को बि अटकंदो न मुक़ाबिलो न कंदो तबलीग जो तरीक़ो अलाह ताला ॿुधाए थो त इहो आहे रसूल जॾहिं अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि सां तालुक रखे वाकियात सां शुरू कराए पोइ जेके मञी था से बची वेंदा जे न मञी था उहे हुनजे बारे में न खे अलाह ताला फरमाए तूं पोइ असां बेफ़रमाननि जे बारे में न पुछंदासीं त हाणे इहे बेफ़रमान तुंहिंजे बि लिहा तो हिनखे हिदायत हक़ ते छो न आंदो हिन हाल बि हक़ बशीर ऐं नज़ीर आहे असां तोखे हक़ सां बशीर ऐं नज़ीर करे मोकिलियो भला तो सर जहीन तूं जान जान वारनि जे बारे में तोखां पुछा न थी बाक़ी इहो हुजे राज़ी करण जो बंदोबस्तु कजे राज़ी थी कोन आहे तव्हां जाते ॾिसो हिन वक़्तु रखनि न सारा असांजे मुल्क सां तालुक रखनि पंहिंजा इमदाद मोकिलनि था पंहिंजी तहज़ीब मोकिलनि था पंहिंजी तालीम मोकिलनि था पंहिंजा सामान मोकिलनि था मुआदा कनि था इहे सभु ॻाल्हियूं सां आहिनि सवाल आहिनि यूदी नसारा अलाह ताला नबीअ खे फरमाए थो तेसि ताईं तोखा राज़ी न थींदो हालांकि फुल्क अज़ीम जो साईं अज़ीम शख़्सी सां उन खां नथा राज़ी थियनि जेसि उहो यूदी बणिजे या नसारो बणिजे मालूम थियो त यूदी न राज़ी थींदो सवाइ यूदी करण ते नसारो राज़ी न थींदो सवाइ नसारे बणाइण ते असां खां इहो नसारो राज़ी आहिनि असांजे मुल्क खां असांजे मिलत खां असांजे हिन क़ौम खां असां वटि जेका ॻाल्हियूं हलनि थियूं उन्हनि सभिनी खां कोर्टुनि खां जजनि खां ऑफिसनि खां सभिनी शयुनि खां हुकूमत खां कामरनि खां इहे यूदी नसर आहिनि सभु ताईं क़ुरान जी फतो सां सम्झ में थो अचे असांजा मथे खां वठी हेठे ताईं उहे सम्झ में जो अलाह ताला हथ ॿुधाई आहे त यूदी असांजे मुल्क में مالك من الله ومليك ولا نسيب او الله تبارک وتعالی ہاں او کي چڙايو چڙايو گڏو گڏو منن تبارک دارو ن کي جو حمايت ڪرڻ آهي خالصين اته نام الكتاب جن کي سنت قابري نو ايات نو پڙهندا هن اٿا تلاوتي پورو قران صاحب يمن نبي ايمان ان ٿا مڃي پر جيڪي وري پفر حاصلن پاولا هن حاصلو نقصان آهي او کي شراب آهي ان جو نقصان آهي हिते अलाह तबार ताला बनी इसराइल खे ऐं पंहिंजो एहसान यादि ॾियारे والله يختص برحمته من يشاء والله ذو people. तंहिं करे रब ताला फरमायो किताब जा जंहिं शख़्स खे नेकी जी दावत ॾिजे थी त